Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում շարունակվում են մարտական գործողությունները։ Երեք օրվա ընթացքում հակառակորդը բացի նախորդային գործածության մեջ դրած զինատեսակներից սկսել է կիրառել նաև սեփական զինանոցում կուտակված TOS 1 տիպի ցաներ հրետանային համակարգեր, հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր ու այլ ժամանակակից զինտեխնիկա։ Սակայն այս ամենի արդյունքում անգամ ադրբեջանական զինուժին չհաջողվեց ռազմաճակատում փոխել դեպքերի զարգացման ընթացքը օգուտ իրեն։ Հակառակը Պաշտպանության բանակի բոլոր ուղությունների ստորաբաժանումները ոչ միայն հաջողությամբ իրենց դրսևորեցին դիրքային մարտերում, այլև գրագետ ու նպատակասլաց գործողությունների շնորհիվ օրվա ընթացքում ոչնչացրին թշնամական 5 տանկ, 3 հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր, տարբեր տեսակի տեխնիկա եւ տասնյակների հասնող կենթանի ուժ։ Գուցե հենց մեր այս հաջողությամբ է պայմանավորված Ադրբեջանի ռազմական ղեկավարության կողմից արված անհավասարակշիռ հայտարարությունը, ըստ որի նրանք հանդես են գալիս Արցախի հանրապետության խաղաղ բնակավայրերի եւ մասնավորապես Մարիախաղակ Ստեփանակերտի ռմբահարման սպառնալիքներով։ ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայության հաղորդագրության համաձայն Պաշտպանության նախարարությունը զգուշացնում է անձամբ Հասանովին եւ նրա այսպես ասած Գերագույնին, որ նման զարգացումների դեպքում արձագանքը լինելու է անհամաչափ եւ ավելի ցավոտ։ Ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով ադրբեջանի կողմից սանձազերված ագրեսիվ գործողությունները իրենց շարունակությունը ունեցան նաև այս գիշեր։ Օր-օրի մեծացնելով կիրառվող զինատեսակների տրամաչափը ապրիլի 4-ի լույսինգի գիշերը առաջտային գծի հարավային ուղությամբ հակառակորդը կիրառել է Սմերջ համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգ։ Նույն ժամանակահատվածում հակառակորդը շարունակել է խաղաղ բնակավայրերի եւ մարտական հենակետերի հրետակոծությունները, անօթաչու թռչող սարքերի ակտիվորեն կիրառումը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ոչ երկայնքով որոնցից մեկը պաշտպանության բանակի կողմից ոչնչացվել է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը առաջնագծում կրած մեծականակ կորուստները պարտակելու սեփական բարոյալքված բանակի մարտական ոգին ինչ որ կերպ բարձրացնելու համար դիմել է հերթական էժանագին քարոշչական հնարքի հայտարարելով թե իբր ադրբեջանական ուժերը տիրել են մատաղիս բնակավայրին ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հայտարարում է որ վերոնշված տեղեկատվությունը իրականության հետ որևէ կապ չունի։ Ուղղակի հերթական անգամ հակառակորդ կողմը ցանկալին ներկայացրել է իրականության փոխարեն։ ԼՂ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ հավատարիմ է իր ворթեգրած մարտավարությանը եւ երբեք քաղաքացիական բնակավայրերի ուղությամ կրակ չի վարում։ Այնինչ ադրբեջանական կողմը բացի Մարտակերտի եւ շրջակա գյուղերի հրետակոծությունից երեք արկակոծել է նաեւ Մարտունի բնակավայրը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակի Ստեփանակերտի ուղությամբ հարվածներ հասցնելու մասին հայտարարությանը, ապա դրան ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը անդրադարձել է վերջինիս ղեկավարի նմանատիպ հայտարարությանը ի պատասխան 3 տարածված հաղորդագրությունում։ Հաշվի առնելով Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցող մարտական գործողությունների ընթացքում օբյեկտիվ օպերատիվ տեղեկատվության կարևորությունը ԼՂ պաշտպանության բանակի նախաձեռնությամբ որոշվել է ստեղծել օպերատիվ տեղեկատվության կենտրոն։ Երեք իրեկոյան նորաստեղծ տեղեկատվական կենտրոնում տեղի է ունեցել առաջին հանդիպումը լրագրողների հետ։ Ներկայեին ինչպես Արցախյան, նույնպես եւ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի մի շարք լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Շտաբի նախաձեռնած մամլո առաջին ասուլիսում Պաշտպանության բանակի օպերատիվ բաժնի պետ գնդապետ Վիկտոր Արուստամյանը նախ խոսեց 2014 թվականին ի վեր շփման գծի օրեցոր աճող լարվածության դինամիկայի մասին։ Այնուհետև հանգամանորեն ներկայացրեց ապրիլի 2-ի գիշերը սկսած ադրբեջանական հարձակողական գործունեության մանրամասները։ Հետագա օրերին ադրբեջանական կողմը շարունակել է հարձակողական գործողությունները, բայց արդեն նոր ուղություններով։ Դրանից հետո գնդապետ Արստամյանի վստահեցմամբ մարտական գործողությունների նախաձեռնությունն անցել է Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների ձեռքը։ Այսօր առավոտյան Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները, ստորաբաժանումների հակագրողների անցկացման արդյունքում Հապկարակոյնլու Մադաղիս ուղությամբ հաջողվել է վերադարձնել նախկինում կորցրած մարտական դիրքերի մեծ մասը։ Մարտադաշտում կրած անհաջողությունները թշնամուն ստիպել են անցնել ավելի ծանր զինատեսակների կիրառմանը, նշում է գնդապետ Արստամյանը։ Գործնելով նախաձեռնությունը հապկարակոյու մադաղիս ուղությամբ, պաշտպանության բանակի հակագրող ստորաբաժանումների ուղությամբ առաջին անգամ կրակ է արձակել տոս համակարգից, որը արդյունք չի ունեցել, իսկ ղեկավարման կետերի խոցման համար փորձել է կիրառել ռմբակոծիչ անօթաչու թռչող սարք, որը փոխվել է պաշտպանության բանակի հոբ ստորաբաժանումների կողմից։ Թշնամական քարոշչական մեքենայի կողմից շրջանառվող լուրերը, թե նրանք հայկական բնակավայրեր են արել իրենց հսկողության տակ, գնդապետ Արստամյանը հերքում է։ Հակառակորդի մխրշման խորությունը կազմում է 200-ից 300 մետր։ Դա մեր առաջնային գիծն է։ Եվ այդ խորության վրա բնակավայրեր չկան։ Հանդիպմանը ԼՂՀ պաշտպանության բանակի օպերատիվ բաժնի պետ գնդապետ Վիկտոր Արստամյանն ու ԼՂՀ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը այնուհետև պատասխանել են լրագրողների հարցերին։ Միջոցառման ավարտին հայտարարվեց, որ պաշտպանության բանակի տեղեկատվական շտաբի մամլոասուլիսները կայանալու են ամենօրյա բարբերականությամբ։ Յուլիա Վանյան այսօր Պարզվում է, որ հակառակորդը ապաշնոր է ոչ միայն մարտադաշտում, այլև քարոշչական ճակատում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության այսպես ասած մասնագետները հավանաբար լսել են, որ գոյություն ունի նաև քարոշչական պատերազմ, սակայն հաշվի չեն առել, որ հատուկ հոգեբանական գործողություններ իրականացնելու համար անհրաժեշտ են գոնե նվազագույն գիտելիքներ։ Մարտադաշտում ցավագին հարվածներ ստանալով ադրբեջանցիները ըստ երևույթին որոշել են հաջողության հասնել քարոշչական հերթության վրա։ Հերուրելով մի կիսագրագետ նամակ, որը իբր թե գրվել է ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության պաշտպանության բանակի հրամանատարի կողմից, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության վայ քարոզիչները չեն հասկացել, որ հայերեն նամակ գրելու համար նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է գոնե բավարար չափով իմանալ հայոց լեզուն։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունից, նամակի ոչնու գրագիտությունը կամ ավելի ճիշտ անգրագիտությունը մեկնաբանության կարիք չունեն։ Արցախի համար ստեղծված այս ցաներ իրավիճակում հազարավոր հaryանակիցներ դիմում են Արցախի հանրապետության կառավարությանը, հայտնելով իրենց աջակցությունն ու օգնություն ցուցաբերելու պատրաստակամությունը։ Այդ կապակցությամբ Արցախի հանրապետության կառավարությունը թիկունքային եւ ինժեներական աշխատանքները պաշտպանության բանակի հետ համադրելու համար ստեղծել է օպերատիվ շտաբ, որը գլխավորում է ԼՂՀ վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Շտաբի անդամներն են Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը, Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Լևոն Գրիգորյանը, Էկոնոմիկայի նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը, Քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը, Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Սամվել Ավանեսյանը, Կառավարությանը առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն Արթուր Հարությունյանը, Գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյանը, Արցախի ներդրումային հիմնադրամի տնօրեն Արտակ Միրզոյանը Ստեղծված օպերատիվ շտաբի Պարինային ծառայության պատասխանատու է նշանակվել ԼՂՀ գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյանը, հեռախոս 097 250909 Իրային ծառայության ապահովման մասով Արցախի ներդրումային հիմնադրամի տնօրեն Արտակ Միրզոյանը հեռախոս 097 200028 047 97 55 77։ Արտակարգ իրավիճակներում սահմանամերձ եւ հրետակոծման տակ գտնվող բնակավայրերի քաղաքացիներին ժամանակավոր տարհանման մասին ընդունված որոշումների համաձայն բնակչությանը աջակցություն ցուցաբերելու եւ սոցիալական որոշ խնդիրների լուծման նպատակով ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմում նշանակված են պատասխանատուներ կոնտակտային հետեւյալ տվյալներով ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմ առաջին հարկ 109 աշխատասենյակ հեռախոս 097 220081 097 224444 047 954230 Ձեր փոխանցումները կարող եք կատարել հետևյալ հաշվեհամարներին Հայաստանի Հանրապետության դրամով Սպասարկող բանկ Արցախ բանկ Փակbaşın տիրական ընկերություն հասցե Կիևյան փողոց 3 Երևան Հայաստան Swift Arts Amt 22 հաշվի համարը 222066122111100 ստացող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն ԱՄՆ դոլարով Սպասարկող բանկ, Արցախ բանկ բաժետիրական ընկերություն, հասցե Կիևյան փողոց 3, Երևան, Հայաստան, Swift, Արցախ M22։ Հաշվի համարը 0 22301100110153200 ստացող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն Արցախի Հանրապետության կառավարությունը երախտագիտություն է հայտնում բոլոր աջակիցներին ստեղծված այս դժվարին ժամանակահատվածում արցախցիներին սատարելու եւ նյութական ու բարոյական աջակցություն ցուցաբերելու պատրաստակամության համար։ Բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում էին Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման խնդրով զբաղվող միջնորդների թվում տեսնել Թուրքիային, այսօր հասկանում են, որ արյունակցական անվտանգության մոտեցում թվորթեգրած այդ երկրին պետք է ընդհանրապես հեռու պահել Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացից։ Այս մասին ԵՀԿ անդամ երկրների դեսպանների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ ԵՀԿ մասնակից երկրներից մեկը Թուրքիան, որը հաճախ հիշեցնում է իր Մինսկի խմբի անդամակցության մասին, հանդես է գալիս տարածաշրջանում մեծ պատերազմ հրահրելու դիրքերից եւ բացահայտ քաջալերում է ադրբեջանական ղեկավարության արկածախնդրի քաղաքականությունը։ Ադրբեջանը պարտենում է իր իբրև թե արձանագրված հաղթանակով, իսկ Թուրքիան շնորհավորում է նրան դրանում։ Մինչ միջազգային հանրությունը դատապարտում է ուժի կիրառումը Լեռնային Ղարաբաղում, թեև միայն խոսքերով Թուրքիան միակն է, որ աներկբա աջակցություն է ցուցաբերում ադրբեջանական արկածախնդրությանը։ Անկարայի կողմից այս իրավիճակի առաջ եւ հետո կատարած հայտարարությունները, որոնցով այդ երկիրը կարծես թե իր հակահայկական մոտեցումներով փորձում է մրցակցության մեջ մտնել Ադրբեջանի հետ, կարող են ձևավորել տարածաշրջանային լարվածության նոր օջախ, ինչի փորձը Թուրքիան ունի մերձավոր արևելքում։ Բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում էին միջնորդների թվում տեսնել Թուրքիային, այսօր հասկանում են, որ արյունակցական անվտանգության մոտեցում որթեգրած այդ երկրին պետք է ընդհանրապես հեռու պահել Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացից ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը պետք է ճանաչի ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունը, այլ ողջ միջազգային հանրությունը։ Այս մասին հայտարարել է ԼՂ արտգոսնախարար Կարեն Միրզոյանը՝ ի պատասխան Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե արդյոք այս իրավիճակում ճիշտ կլինի Հայաստանի Հանրապետության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը։ Այս իրավիճակում ճիշտ կլինի ողջ միջազգային հանրության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը, որովհետև փորձը ցույց է տալիս, որ դա միակ արդյունավետ միջոցն է սանձել Ադրբեջանի նկարտումները, ասել է ԼՂՀ արտգոսնախարարը։ Արցախյան գոյամարտում Մարտակերտի շրջանի Մարաղա գյուղը ազերիների կողմից ամբողջությամբ հրկիզվել էր։ Սպանդից փրկված մարաղցինները շրջենտրոնից 14 կիլոմետր հեռավորության վրա հիմնադրել են նոր մարաղահամայնք։ Ըստ գյուղապետ Ռոմա Կարապետյանի, այսօր գյուղի երիտասարդները մեկնել են առանձնադաշտ գոյամարտի ժամանակ կորցրածը հետ վերադարձնելու։ Իսկ տարիստները զբաղված են առօրյա կյանքով։ Պատերազմը պետք է նշանակ հասնենք։ Ինչ վերաբերում է գյուղին, անչափահաս երեխաները ապահով տեղ երիտասարդությունը նորի բանակման։ Կանայք, տղամարդիկ բոլորը իրենց ամենօրյա հոգսերով զբաղված, տանգործերով զբաղված, ոմանք հողագործությամբ, առասնապահությամբ են զբաղվում։ Հիմա շատերը զբաղված են իրենց բանջարանոցների մշակմամբ, գարուն այլը պիտի դա էլ արվի։ Կյանքի իր հնով շարունակում է։ Մենք էլ ստեղ հերթապահությունը կազմակերպում պետք է լինեն բանակին օգնում ենք։ Ցանկացած հանրարարություն, եթե պետք է լինի, պատրաստ են օգնել ամեն ձևի։ 3 ժամը 18-ին Հայ Արաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի բոլոր եկեղեցիներում կատարվել է հանրապետական մաղթանք եւ միասնական աղոթք հայրենիքի եւ հայրենաց պաշտպան զինվորների համար։ Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում արարողությունը կատարվել է հանդիսապետությամբ Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ի։ Նա նշել է, որ հայ զինվորները հերոսաբար են մարտնչում մեծ կորուստներ պատճառում ճշնամուն։ Աստված զորացնի մեր տղաներին, ժողովրդին, հաղթանակներ ենք ունենալու, փայլուն հաղթանակներ։ Մեր արժևում դեռ մեծ հաղթանակներ ունենք, ասել է Արցախի թեմի առաջնորդը։ Միացյալ Նահանգները սատարում է ԵՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակում բանակցային գործընթացն ու համանախագահների ջանքերը։ Այս մասին Վաշինգտոնում կայացած ճեպազորույցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության մամուլի ծառայության ղեկավար Մարկ Թոները։ Մեկ մտահոգություն ենք հայտնել բռնության սրմանկապակցությամբ, սակայն հենց առաջնորդները պետք է քաղաքական կամ կդրսևորեն հրադադարի եւ շարունակվող ըստ հակամարտությունում ամուր խաղաղության հասնելու համար, հայտարարել է նա։ Թողարկման վերջում լսեցեք հայտարարություններ։ Իգիտություն հանրապետության ազգաբնակչության Ելնելով հայրենիքի սահմանները պաշտպանող Արցախյան բանակին եւ կամավորական ջոկատներին բարինամթերքով աջակցելու մեր բազմահազար հայրենակիցների ցանկությունը կազմակերպված կերպով իրականացնելու անհրաժեշտությունից ԼՂՀ գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը հայտնում է, որ հիմնադրամի տնօրենի գլխավորությամբ ստեղծված է հատուկ աշխատանքային խումբ, որը գործում է շուրջօրյա ռեժիմով։ Սննդամթերք եւ զինվորական կենցաղին անհրաժեշտ այլ ապրանքներ տրամադրել ցանկացողները կարող են դիմել ԼՂՀ գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամ հեռախոս 097 25 0909 097 23 1133 Իգիտություն հանրապետության ազգաբնակչության ԼՂՀ գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը հայտնում է, որ սննդամթերքի եւ այլ պարագաների փաթեթավորման ու տեղափոխման համար շտաբ կերպով անհրաժեշտ են ստվարաթղթե արկղեր։ Տրամադրելու հնարավորության դեպքում դիմել ԼՂՀ գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամ հեռախոս 097 25 0909 097 23 11 33 եւ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 5, ցերեկը 11-ից 16 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի առաջին թողարկումն ավարտվեց։